D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, an eisem drëtten Deel iwwer dat Dokument vum héchste Bahá'í Gremium, wat sech un d'Völker vun der Welt riicht, hei nach eng Kéier d'Haaptgedanken, déi mer bis elo fonnt hunn. Weltfridden ass net nëmme méiglech, en ass onëmgänglech ginn. En ass déi nächst Etapp an eisem Planéit senger Entwécklung. Dëse Fridde kann entweder entstoen an deem mir, an domat mengen ech och eis Institutiounen, eis Verhalensweisen änneren oder datt mir ganz vill leide mussen. Vläicht ass et och. einfach eng Mëschung vun dësen zwou Saachen. D'Vereenten Natiounen sinn e Beispill vun enger Institutioun, déi am Fong an déi richteg Richtung geet, un där awer nach vill ka verbessert ginn. D'International Bahá'í Communautéit huet do konkret Virschléi gemaach. De wëssenschaftlechen an technologesche Fortschrëtt weist eis haut, mat wéi enge Mëttelen der Mënschheet hir praktesch Problemer kënne geléist ginn. De Bahá'í Glawen gesäit et als eng geeschteg a moralesch Verpflichtung, jiddereen drop opmierksam ze maachen, dass d'Léieren an d'Visioune vun hirem Begrënner, Bahá'u'lláh, noutwendeg sinn, fir en dauerhafte Fridden an der Welt ze schafen. De Bahá'í Glawe betruecht déi momentan weltwäit Konfusioun an déi verhängnesvoll Situatioun vun de mënschlechen Ugeleegenheeten als eng natierlech Phas an engem organesche Prozess, Dëse Prozess, dee sech net ophale léisst, wäert um Enn zur Eenegung vun der mënschlecher Rass an engem eenzege grousse soziale System féieren, deem seng Grenzen déi vum ganze Planéit sinn. D'Fäegkeeten, déi d'mënschlech Rass vun all anere Liewensformen ënnerscheeden, loosse sech an deem zesummefaassen, wat een de mënschleche Geescht nennt. De Verstand ass seng wichtegst Eegeschaft. Dës Fäegkeeten hunn et der Mënschheet erméiglecht, Zivilisatiounen opzebauen a materiell gutt virunzekommen. Allerdéngs hunn esou Leeschtungen eleng et ni fäerdeg bruecht, de mënschleche Geescht zefridden ze stellen, deen a senger mysteriéiser Aart a Weis, op d'Transzendenz ausgeriicht ass, op d'Striewen no enger onsiichtbarer Welt, no der leschter Wourecht, dem onerkennbare Wiese vun alle Wiesen, dat mir Gott nennen. D'Reliounen, déi der Mënschheet duerch eng Successioun vu geeschteg Kapazitéite bruecht hunn, goufen, waren d'Haaptverbindung tëscht der Mënschheet an dëser leschter Wourecht, Si hunn dem Mënsch seng Fäegkeet, fir an engems geeschtegen Erfolleg a soziale Fortschrëtt ze erreechen, stimuléiert a raffinéiert. Keen eescht gemengte Versuch, déi mënschlech Uleiessen ze reegelen an de Weltfridden ze verwierklechen, kann d'Relioun ignoréieren. D'Aart a Weis, wéi de Mënsch si verstan a praktizéiert huet, maachen e groussen Deel vun der Geschicht aus. E bedeitenden Historiker huet d'Relioun als d'Fäegkeet vun der mënschlecher Natur beschriwwen. Et léisst sech kaum ofstreiden, datt d'Perversioun vun dëser Fäegkeet vill zu der Konfusioun an der Gesellschaft an zu Konflikter an an tëscht Eenzelner bäigedroen huet. Mee grad esou wéineg kann en objektiven Observateur den iwwergroussen Afloss erofspillen, deen d'Relioun op der Zivilisatioun hir wichtegst Expressiounsformen hat. Ausserdeem weist hir onmëttelbar Wierkung op Gesetz a Moral ëmmer nees datt si fir d'sozial Uerdnung onentbierlech ass. Iwwer d'Relioun als eng sozial Kraaft huet Bahá'u'lláh gesot, D'Relioun ass dat wichtegst Mëttel fir Uerdnung an d'Welt ze bréngen a fir hir Bewunner zefridden a friddlech ze stëmmen. Iwwer den Ënnergang oder d'Korruptioun vun der Relioun huet hie geschriwwen, Wann d'Luucht vun der Relioun méi schwaach gëtt, kënnt et zu Chaos a Konfusioun, an d'Liicht vun der Opriichtegkeet, der Gerechtegkeet, der Rou an dem Fridden erläscht. An enger Opzielung vun esou Konsequenze weisen d'Bahá'í Schrëften drop hin, dass d'Perversioun vun der mënschlecher Natur, d'Verdierfnis vum mënschleche Behuelen, d'Korruptioun an d'Opléisung vu mënschlechen Institutiounen sech ënnert deenen Ëmstänn vun hirer schlëmmster an ofstoussendster Säit weisen. De mënschleche Charakter verléiert seng Dignitéit, d'Vertrauen zerfält, d'Disziplin gëtt labber, d'Stëmm vum mënschleche Gewësse gëtt erstéckt, de Sënn dofir, wat anstänneg a wat schummenswäert ass, léisst no. All Konzeptioune vu Flicht, Solidaritéit, Géigesäitegkeet an Trei gi verdréit an esouguer d'Gefiller vu Friddlechkeet, vu Freed a vun Hoffnung ginn no an no ausgeläscht. Léif Radio Ara-Nolauschterer, méi zu dësem Thema iwwer de Weltfridden an eiser nächster Emissioun.